بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه هداة الحق ونجوم سماء العرفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان اللهم ارزقنا حبك Biz eleselemiz öz bilşiňiz ýanak ynsanlardan çürim hidaýat bolup gelen kitap, ynsanlary öz nury bilen garaňkylyklardan çykarypdy ýagtylyklara salýan kitap. Şu kitabyň manasyny, mefhumyny näforum biziň işimize ýaraýa, näforum bizi hidaýat etýä, şolary bilmeden çürim şu derejelerde üýşüpdik biz. Biz pes pytada hidaýat ýoluny tapmadan çürim şu wagtky aleme garaňkylyk salyp duran nizamlaň, Şulaň hemmesini hedaýat etýän, rüşt berýän, terbiýet berýän Hudaý. Ýa şulaň hemmesini terbiýet berýän Hudaý. Ondan yzyndan indi bu aýada Rabbil Alamin diýeni şu häki Rahman diýip bize aýtýar. Rahman Rab diýeni alamda terbiýet berýär diýdik. Indi şu rahmanlyk bilen terbiýet berýär. Rahmanlyk diýen näme? Dünýäde tamamy mahlugatyna nygmat berýän. hiç bir zady o bir zatdan saýlamaýan we ynsan heýwan ýa musulman kafyr hiç bir zady bir birinden saýlamaýa hudaý dünýäde görýäňiz kafyrly musulmanlardan da baý bolup dula dünýewi taýdan kafyrly musulmanlardan da öwde bolup dula näme o hudaý dünýäde musulman kafyr diýip saýlamaýa Ataňyz gelýär size bir öý bejerýär. Şu öýüň içinde size tamamy gerek imkanatyňyzy goýýar ygtyýaryňyzda. Sowuk howalarda buhary goýýar, gyzgyn howalarda küler goýýar. Iýmişjek zatlaryňyzy getirip berýär, ýatjak turjak zaýyňyzy bejerýär. Ha tamam asaýyş boljak zatlary sizden üçin hem bejerýär. Ataňyzyň sizden näme tamasy bar? Ataňyzyň edafa tamasy ýok sizden. Hawa şiki, eý atam, eliň agyrmasyn. Taňry ýalkasyn. Ýa Allah senden razy bolsun. Şu zatlary aýtmaklygy isleýär sizden. Başga kişiden gidip dilemesizligiňizi isleýär sizden. Ataň baka, ataň söýýär. Ýöne näme özünden diletjek bolýar saňa. Seni kynçylyga oklaýar, muşkele oklaýar, özünden diletjek bolýar, öz gapysyny ýykjak bolýar seni. Başyk şyň gapsyna gitmesin diýip etýä şony. Başyk şyň gapsyna gitseň gyn bolýa. Şy ataň nizamyny Allah Tagala bize özüni tanatmadan üçin goýupdyr. Özi bize şy alemi jahany bejerip goýupdyr hytmatymyzda. Ihtiýarymyzda tamamy asaýyşymyzy boljak zatlary goýupdyr. Hä seni käde wagtlar urýa, ýençýä, söwýä, ýene öz gapsyny ýykjak bolýa. Başga zada garşyň gidip eliň serme diýe. Hudaýdan başga zatdan gidipde näme zadyňy dileme. Ýani gidip şeýtanyň ýoluna gidama birden. Men aklym bilen gazanýan diýipde onýa pikir edama birden. Näme bolsa Hudaý berýändir maňa diýde şuny bil diýjek bolýa saňa. Pes ensan ata ogullyk nizamyň üsti bilen şu Hudaý bilen alemi tanyp bilýe. Ýani şony tanymadan çürim Allatagala bize goýupdyr. Kapyr şu dünýäde näme hoş geçirjek bolsa geçirmeli. Ýöne biz indi yştyga pikir edip duran ýerimiz stada bir ýer bar. Biz pikir etjek asaýyş diýeni, ýani hemme zat şu dünýä mukaddiýet. Odan bir dikkat etmeli ýer ha. Biz fikr etjek asaýyş şu dünýäde bolsa tamam boldy mukaddiýet. Her ýola urýak şondan çyryň. Onuň bir bendehuda zeň urupdy, Ahun, pulumy diýe bankda ruzşamar goýdum diýe. Şuň hokmy näme? O haram, Hudaý bilen pygamber bilen Elame jeň geden adam sen şu iş etseň. Ho Ahun men näme iş edeýin diýe sen maňa haram diýip otyň, bu ýoly maňa bombes edip goýduň. Bir ýol goýda öwümde. Ho ýol goýupdyr ki şarigat goýmandyr my diýip aýtýaň. A meselem, selef goýupdyr. Selefi dogry halatynda, şer'i halatynda işleseň, selef şeriatyň goýan zat ki senden çürim. Ýa meselem gelipdir muzarabet, a peýda şeriklik, iş senden, pul menden, şeýtdirip işleýäňiz. Şu zatlary goýupdyr ki şeriat diýip aýdaňda, oň jogaby şu, ahun diýýär, selef berdim diýýär, pulumy öwürip bermedile diýýär. Aýtýanyna haky bar. Ýagny biz musulmanlar bir forum bolupdyryk. Ýahudylaryň dinine Ýahudy millet salaki riba işleýele. Nuzul alýala. Ýöne Ýahudydan başga taýfalar bilen işleme haklary bar. Olaryň tahrif şode dillerinde Ýahudylar bilen riba işleme haklary ýok. Ýahudylar öz arasynda. Musulmanlar ýöne Ýahudydan geçiripdir şu wagt. Ýagny ýahudy öz ýahudy doganyna rahm etýär. Ony memnun edip goýupdyr. Ýöne musulman öz musulman doganyna rahm etmeýär. Şuny ýa bir selef berýär, hakyny ýewa berýär. Hände 3 million pul berdim diýär. Berdi bardym diýär, üçürenji söri maňa diýip diýär. Hem meni algym ýok diýip diýär, puluň bermeýän diýip diýär. Onda bir kıyamet bardyr, ha, ynanýaňmy şuňa diýdim diýär. Kyýamatda alaryn ha şuny, kyýamatda men tapsaň ala diýipdi. Ýagny şu hatda barypdyr, kyýamata etigady ýok. Ýagny kyýamata etigady ba adam, şu Hudaýa etigady ba adam, hesap kitap boljagyna etigady ba adam. Hemişe gorkup gezmermi men birden biriniň gulan kesatam, birini ynjydatam, birini hakyny ýatam, o ýüzden men hesap bermeliň, haý gorkmarmyşy. Bäs näme? Biziň aramyzda Şu etikad zeýiflenipdir. Hudaýyň görýänligi, Hudaý hemme zady bilýänligi, Hudaý hesap-kitaba çekjekligi şu zeýiflenipdir aramyzda. Eger şu zeýif bolmasa bir adam kyýamata wagan etikady bolsa, eger Hudaý üçin hesap-kitaba çekjekligine wagan etikady bolsa, her lahzesinde alam ya'lam bi annallaha yara Allah tagalaň görýänini bilmeýem şu adam diýip şuny bilýän bolsa şu adam Ganymat bolsa, aý, allajak bolup otyk, kepiň eteginden sypjak bolup otyk, haky kepläp bilmän otyk. Pygamber aleyhissalam näçe zady bize emr etdi diýýär sahabalar, näçe zatdan nähi etdi diýýär. Şolaryň biri näme? Şolaryň biri bir ýerde bir mazlumyň haky iýilip duranyny görseň, şoň hakyndan defa ediň diýip aýtdy diýýär. Buýurdy şuny bize farz edip goýdy boýnumyza diýýär. Ha bir ýerde görýek, o pahyryň hakyny iýip durlar. O pahyr-da bilenok, habary ýok. Aý, bize-de bir gözi gyjyk boluberýär, sen-de sesiňi çykarma diýýär, biz-de sesimizi çykarmaýak. Bu musulmanyň sypaty däl. Bu munapyklaryň, o kafir ýahudilerde tapylýan sypat. Hatda bir-biriňe göz gyjyk eşar etmeklik diýen zadyň özi müşrikleň sypatlaryndan. Pygamber Aleyhissalatu vesselam ola müşrikler şeýtdirip yzlaryndan sahabalary bilen ýoldaşlary bilen bar ýaka O bu tentekleri görýäňizmi? diýip, biri-birine göz gyçyp, eşara edip şeýtdirip, olary ýogalajak bolýamyşdyklar. Ho, bir adam bir ýerden geçip barýan bolsa, entik geçip barýan bolsa, şony biri-biriňe eşara edip-de, gel, şuny ýogalaýyl diýip aýtmaklyk musulmanyň sypaty däl, bi munafyklaň, müşrikleriň sypatlaryndan. Musulmanda tapylmaly sypatlar däl bular. Gürrüňi haçandan bäri aýdaýyn diýip bödüm şu meseläni, şondan çürim aýtdym. Ýogsam bu gürrüňimizden kän parh etýär bu mowzusy. Allahu tebarek we taala dünýäde ynsanlara mewjudatyň hemmesine näme terbiýet berýär, roşt berýär. Bir mesire takdyr mukadder edip goýupdyr, barnama rizi edip goýupdyr, şu mesire bilen alyp gitdi şolary. Ta ölinçe barnama rizi şode. Allah tagala hemme zadyň barnamasyny döküpdir. Bir forumda ki men bir işi bir gabatda edeýin, Hudaýyň habary bolmaň galsyn. Onýa zat ýok. On ýanak muamyla-da ýok, on ýanak bir kep-gürrüň-de ýok Hudaý bilen aramyzda. Her zat etsek, şu wagt oturyşyňyzy dagy-da Hudaý bilýä, hemmesini görýä. Hä, pereşdeler ýazyp dur şu wagt, siz şu sereselerde otyňyz, sogabyny ýazyp dur şoň. Bulardan uçurýum-da, siz o ýerde muhasebe bolup-da, haýryny görjeň inşalla. Allahu tebarek we teala şulary aýtýar, Häme Men berendirin şu nygmatlary. Rahman Rahym Mendirin, Men berendirin nygmaty, ertäki günde şu nygmatyň barabaryny hesaba çekjekdirin diýip indiki aýada aýtýan inşallah. Indiki aýany inşallah indiki jelesede ony gowy açyklap bereris näp olam hesaba çekjegini. Bes insan o Allaha hamd aýtmaly, o Allaha öwmeli. O Allah ýeke näme? Insanlary şu dünýäde ryzyk beripdir, şu dünýäde hedaýat edipdir, rüşt beripdir. Ahyratda-da Ahyratda-da tamamy zatlaryň hesabyny sorajak. Bu taýda bir adam men mazlum boldum, meň hakym iýildi diýip gorkamollah, gaýgadamollah. Hakym giderim kadyýamollah. Ol gün tükänçiligiň biri gürrüň edýärdi. Aý diýe gözärit geçip barýandy diýe oňa gaplak goýberdim men ajensim diýe. Ha gözäri bolany bilen ne indikiler öwürlik geljekge o adam diýe. Indi gelmeý ol adam diýe. Aý men gapladym oňa jensim diýe. Sen Dünýä tegelek. Ýer tegelek diýip aýtýaňa, dünýä tegelek. Her ýere gitse-de ýene öwrülip geljekdir bir gün. Ha, bu dünýäde gelmese, ahyratda geljekdir, ýakaňy tutjakdyr o. Şu dünýäde sen mazlum bolup bilseň, şu dünýäde sen hakyň ýerde, onda o dünýäde keýp eden adam sen. Ýöne bu dünýäde sen zalym bolup-da biriniň hakyny iýseň, biriniň gulagyny kesseň, o ýerde sen bergili adam. O dünýäň tutmaklygy bilen bu dünýäň tutmaklygyny-da mugaýese edip bolmaýar. Bir adam meselem hepsi ebed iýýär. Şu dünýäde hepsi ebed iýýär. Hepsi ebed iýeni bilen-de ahyr ömrüne çenli bar diýeli zyndanda ýatmaly diýeli. Ýöne ahyr ömrüne çenli diýip otyr ahym, bir mähdudeti bar. Bu adam işte öljek, ölende dynjak o zyndandan. Ahyratda tamamy Ynsanlaň öwünine gözüniň alna ölüm diýen zady getirjekler diýip Peygamber Aleyhisselam Meýdany Mahşeriň gapdalynda Jahanneme garşy bir dere bolýar. Meýdany Mahşer bir giň ýer. Hä etegi dere. O deräň içi-de näme? Pertga, oň içi-de Jahannem diýip aýdylýar. Hä şu Meýdany Mahşerden-de bir däne köfri çekigili, tä beheştiň gapysyna çelin. Her kim şondan gaçsa, Jahanneme gaçdy diýip aýtdy. Hop, indi şu deräň Gapdalynda gelipdi ölümi eýne bir goýun ýanagy edip damagyny çaljaklar diýip Peygamber aleyhisselam. Bäs indi o taýda ölüm ýok. O ýüzden men aý jahanneme girsem de bir 80 ýyl, 90 ýyl ýaşaryn, ozam ölerin diýnerin diýen gürrüň ýok. Sen o taýda hesap kitap berende şo ýüzde hatar. Bu taýda sen bir ölmek bar, taýda gutulmak bar. O ýüzde ýöne Hudaý saklan gutulmaklyk ýok. Rahm etsin diýip, şeý diýip jogap berildi diýýär. Şondan Çürim pygamber aleyhissalam aýtýar, Musulman bir musulman doganyna bäş däne haky bardyr. Şolaň biri, biri aç garanda, Elhamdülillah diýip aýdanda, ha yarhamukallah diýip aýtmaly diýýär. Jogap bermeli. Şoň wajyp diýýär. Eýne salama jogap bermeklik wajyp bolşy ýaly, bir de wajyp diýip aýtýar pygamber aleyhissalam. Pes Allahu tebaraka we taala bendelerine hamdy öwretdi, şu ýaňky berýän Nygmatlary, Rahmanlygynyň üsti bilen berýän nygmaty, we mu'min bolupdy, ahyratda sen o ýerde rahymlygy saňa şamyl bolsa, şo ýerdäki berjek nygmatlaryna näme sen şükür aýdan adam bol diýip etýär ony. Bir wagtda Hazreti Zunnune Mesri Katasallahu Sirruh bir ulakan owliýalaň biri, ulakan pirleň biri aýtdy, bir günde ýüregimde bir heý wara bir Suluklyk boldy. Ýüregim diýýär, sykylyp diýýär, öz-özi diýýär, bir ýerde durubilmedim diýýär. Şonda Rude Nil, Hazreti Zonnune Mesri diýeni Müsürden, Nil-de Müsürde. Nil Müsüriň içinden geçýär. Şol Niliň gapdalyna baryp oturdym diýýär. Şonda oturamda diýýär, bir itjan, akrap geldi, bir gurbakaň üstüne mindi diýýär. Bu gurbagaň üstüne mindi, men-de gaýyk batdy, gaýygyma mündim, şuň yzyna düşüp gitdim diýe, nirä gitýär şu diýip diýe. Şonda münüp gitdim diýe, bu gurbaka muny äkitdi, äkitdi, Niliň o başyna geçirdi, muny düşürip diýe öz üstünden. Düşdi diýe, şonda Niliň o başynda bir jowan oglan şöýde süýnüp ýaty, süýnüp ýatan bir jowan oglan bolmaly, muny bir ýylan baş ucunda bar diýe. Ha, bir ýylan gelip de, Ýarty zatla ba Allahyň rahmaty ha. Ýarty zatla ba biz telekemika diýip, ha bir ýerde sen gulagyň kesipdirle, bir ýerde sana hyýanat edipdirle. Bir ýerde sen hakyň iýilipdir. Telekemika diýip, ýa bir ýerde sen bir eliň döwülýär, aýagyň döwülýär, ýykylýaň, tasadup etýäň, bir zat bolýar. Telekemika diýip, ýöne şu telekemika diýip duran zadyň-da bir görýäň sen haýryňa bolup çykýar. Ýani Allahyň Rahmaty-ha, seni bir eliň döwýä, sowýä, seni olakam bir ölümden, bir zatdan sowýä. Ýa gapyňdaky maly öldürýä, seň özüňi sag goýýa. O belany malyň başyna getirýä, sen sag galýaň. O ýüzde, eý Hudaý jan, näme meň malym aldyň diýmeli-hä? Şu Hudaýa şükür etmeli, şu bela öz başyma gelmedi meň. Hä, rahmaty bilen, rahmanlygy bilen saňa rahmet edip otyr, o ýüzde Hudaý. Şu molatda Allah Taala aýtýar, Asa an takrahu şeý'an we huwa haýrul lekum. Şaýat siz Bir zady teleke görseňiz, ýöne o zat siziň haýryňyzadyr. Wa asa an tuhibbu şeýen wa huwa şerrun lakum. Ha bir zady-da şaýat siz gowy görseňiz, ýöne o siziň zyýanyňyzadyr. Siz bilmeriňiz haýsy haýryňyza, haýsy şeriňizadygyny. Siz fakat gözüňiziň görýän zadyny görýäňiz, perdäň aňyrsyny göreňizak. Perdäň aňyrsynda bir zatla geçip dur, siz ondan habaryňyz ýok. Şo gözüň görýän zady bilen Hudaýdan birden algyly bolanma. Hä, Allatagala seň başyňa bir bela getiripdir. Fikirdäme birden, Aý mundan beter bela boljakmy? Allah Taala maňa bela iberdi, fikredäme. Şaýat ondan beterräk beladan saklajakdyr seni. Şu beladan saklamadan üçin Allah näme seni öz rahmeti bilen saklaýar şu ýerde. Şaýyryň biri aýtýar: "Inne şebabe wal faraga wal jidde mafsadatun lil mer'i ayy mafsada." Jawanlyk Biz haý jowanlyk gowy diýekde bir daýaw bolýa adam güýçli bolýan wagtlary jowanlyk ondan soňram bihyýallyk adam gaýgysyzlyk ondan soňram batyrlyk baýlyk we batyrlyk ikisine-de aýdylýa jowandan çürim bir şahsdan çürim bir adamdan çürim fesady çekýän zatdyr o-da ne beýle fesady çekýän zat diýip aýtýa ha jowanlygyňy adam Gabarynjaň jowalyňa gelipdi öz özüň meselem gurur alyp takabbur alypda birden ýoly ýoldan çykmaklyk ehtimaly bar. Sen gelip baý bolsaň ha ehtimaly bar sen şu baýlyň üsti bilen baýlyk adamy eýýäm bir gumrah edeýin diýip duran zat. Ha adam mes ýaşasa türkmen näme garyplykda näzretdi türkmen indi mes bolanda näzre boldy şu wagt gazetimiz göramaly. Ha mes ýaşasa adamyň ehtimaly bar bir Gumrahyýa fesada garşyn çekilsin. Bihyýal ýaşasaň gaýgyň bolmasa, olakam bir takdyrlaň biriniň dädesi, atasy hemişe bergiden çykda ýamaşgap bergi et diýenmişdikdi. Her aşam bergiden çykda ýamaşgap bergä gir diýenmişdik. Olam mundan sorapdyrlaý Hajy däde sen näme zol bergä girip biň baý adam özüň hemme zadyň ba. Şonda aýdypdyr o Men bergä girmesem, gaýgym bolmany birden Hudaýy ýadymdan çykarsam çykaramaly. Ýöne hemişe bergili bolup gezýän, gaýgyly bolup gezýän ki, Hudaý ýadymda bolup dursun men. Ha, adam gaýgysy bolmasa, ähtimal badem. Bir adam gaýgydan çyksa, ähtimal ba, hemme zady öz ygtyýaryna mukadysyn. Hiç bir başyna bela gelmese, ähtimal ba, şunýanok bir bela gelsin başyna. Şondan üçin bir wagtda Bir ýerde ýer titrese ýuwaşrakdan, bir ýerde bir hulasa Allah Tagala seni bir çimdikläp goýberse, näme şu ýadyna salýa. Sen ýadyňa salýa men badyryn ha diýä. Birden de gaty gidama ha diýä, birden gumrah bolup ýoldan çykyp gidama ha sen diýä. Ýöne birden ýaňky ýanyk bir ýer titrese, seni bir gulajyňdan çekýä näme etýä? Ýadyňda bolup durýa. Indi ýaňky ýer titremese, sen hemişe gaýgysyz bolup gezseň, Hiç wagtda bir Hudaý tarapyndan bir zat saňa gelmese, hiç bir bela, musibat, muşkil başyňa gelmese Hudaý ýadyňa düşmeýä, şo ýüzde gorkmaly adam. Men meni Hudaý öz halyma goýberadymyka? Birden-de meni goý gitsin, goý günähe çümsin, ahyr bir ýerde gaty tutamasyn Hudaý diýip, şo ýüzde gorkmaly. Başyňa bela gelse, muşkil gelse, musibat gelse, Hudaýa şükür etmeli. Näme diýip seni Hudaý öz ýadyna salýar? On ýanak bir betbagtylere, zatlara giriftar bolmasyn diýip. Bir oglany şu wagt mekdebe iberilýär. Kişi oglany medresä iberilýär. Elbetde bu adany aradan aýyrdylar ony. Şu aýyrşylary da şu başymyz bela girdi. Oglan mekdebe baranda oglan dersini bilmese, edepsiz bolsa, zat etse, vurlardy öňçe. Onça urulart oglany. Indi ýöne oglany urmaly dä diýeli. Oglany bu wagt gowy saklamaly, birden bir ýerine brat bolamasyn diýeli. O wagt urulart oglany. Şo urulan oglan edepli bolup çykartdy, terbiýetli bolup çykartdy. O urulmaklygy biz teleke myka diýek. O oglanyň urulmaklygyny teleke myka diýek. Hä biz zahyryny görüp dur, perdaň arkasyny göremizä. Oglany urýan, hä seni gowy görýän adam seni urar. Gowy görmeýän adam seni urup görme, öz halyňa goýa berer, goý gitsin diýer. Seni gowy görýä, sen edepli bol, terbiýetli bol, sen şu zatlary bil, hata etseň birden öňe geçiljekdir, şuny bil diýip sen näme et diýip urýar. Ýa bir oglan merizläpdir, oglany ýene urmalylar indi, oglany aglap otyr ýene urdurjakka diýip, şu ýerde sen şoňa rahmyň inýemi ka diýip ignäni urdurmasaň sen şoňa rahmyň inenok. Näme o igne peýdasyna? Indi şeýtanyň helgatynyň gürrüňi de şuny ýaly. Allah Taala hut insanlar öz halyny goýberse bolmaýatdym, şular hemmesi behişde girasynda. Näme bir entek adam jahanneme saljak bolup şeýtany iberipdir başymyza? Şu şeýtan insanlary halys niýetli adamlary imtihandan çürýän. Imtihan näme peýdasy bar? Imtihan ediljegini bilse bir insan, Imtihan edilse bir ynsan derejesi artýa. Şu wagt iki adam ýörtüp barýan bolsa, şolaň öwünde hiç gaýsynyň öwünde many bolmasa, hiç gaýsynyň öwünde many ýok. Hä, dogrusy ikisi ýörtüp barýa, sen näjüre biljek şolaň haýsy biri gowudygyny? Ýa bir adam meselem başyna musibat gelmese, seň tarapyňdan bir kynçylyk çekmese, sen näbiljek şu adamyň terekeligiň gowulygyny? Hä, sen ýoldaşyňy haçan tanyp bilýäň? Bir wagtda bir adam bardy diýe. Bir ýoldaşlaryny synajak boldy, imtihan etjek boldy diýe. Şondan geldi, bir gije bir goýuny öldürdi, damagyny çalyp, arkasyna aldy diýe, ýoldaşynyň gapysyna bardy diýe. Aý ýoldaş menä bu adamy öldürdim. Indi döwletiňde mamurlar ýerinde gelip, men bu adamda jesedini arkama alyp, birden tapa masylla diýip, şeýdip gaçyp döndü, dost kowdy we berdi diýe. O dosyna bar, o-da kowdy, o dosyna, o-da kowdy. Ahyr bir dosy, gel dosym diýdi, ony öýüne salyp gir get diýdi. Ha dosyňy şun ýana bir muşkelle bilen tanyp bolýar. Ýagşy adam, teleke adam şu muşkelle bilen tanylýar. Bir adam hiç bir muşkel bolmasa, hemmesi gowulyk bolup gelse, onda adamlar bir-birinden saýlanyp görmez. Gowy adam, teleke adam bir-birinden saýlanyp görmez. Pes ýaňky şeýtanyň Tä behişdiň gapysyna çenli hem bir däne köpri bar. O köpri gyldan inçe, gylyçdan kesgir. Şuňa etikadymyz bar. Bedune ta'wil. Bedune inkaý başga bir zat bolsa bolamaly diýeli etikadymyz bar, şol ýalak bir köpri bar. Ähli sünnet wal jematyň etikady. Şo köprüden geçmeli. Indi Allah Tagala bizi şu dünýäde nädip ýaradypdyr? Şu dünýäde şerigat diýen bir zat goýupdyr bizden çürim. Şerigat diýeni bir hat, bir ýol, sen şu şerigatdan dogruja ýöriseň behişde girýän adam sen. Şerigatdan gyşarsaň sen behişdiň ýolundan gyşaran adam. Ýaňky poleserat diýeni şu dünýädäki şerigat şo. Şerigat diýeni gyllan inçe gylyçdan kesgir diýek. Gyllan inçeligi näme? Sen entek bolsa şerigatdan gyşarýaň gitýän ýoluň. Dogry gitmeseň. Gylyçdan kesgir diýen näme? Ynsanyň howasyny Hewesyny, şehwetini, nebsini kepiýe goýberýär o gylyç. Hem bir ýerde, şu wagt ekserem bir muşkel bolup duran durmuşy, biz her ýerde şerigat nepimize boljak bolsa, şo ýerde şerigata taby boýun eňýär. Bir ýerde şerigat biziň tersimize keplese, şerigaty aýryp goýberýär. Hä biz şerigata boýun eňmäni, şerigaty özümize boýun eňdirjek bolýar. Şu olakan boş gerimiz biziň. Biz her haçan şu şerigatyň aýtşy ýanyga dik gitsek, ýaňky ýana käde wagtla şerigat biziň tertimize dady hokmedäýa. Biziň islemeýän jürämiz dady hokmedäýa. Şo ýerde sen näme, şo polisler atly dogruja gitjekmi ýa gitjekkämi şony belletýäň. Şu dünýäde bir adam mukellef bolandan, hä, jowan oglan erkek adamda on iki ýaş diýek mukellef bolmak, balyga bolmak. Balyga bolandan tä ölýinçä şo pole şeriatyň üstünden ýörimeli. Şu pole şeriat şo behişde gitýän pole syrat. Sen her ýerde şu şeriatdan aýagyň taýan bolsa, o ýerde-de pole syratda şo caga ýere ýeteňde aýagyň taýjak. Her ýerde şeriatdan küllen çykyp giden bolsa, Hudaý saklasyn, o ýerde-de pole syratda etek gaçjak ol adam. Niçe şeriatdan gatyrak giden bolsaň, o ýerde-de gatyrak gitjek sen. O ýüze gatyrak gitjek diýeni ýarysyla guş ýanak gitjek diýýär. Ýarysyla ýel ýanak, ýarysyla ýyldyrym ýanak geçip gitjek diýýär pol syratyň üstünden. Şu dünýäde şerigatyň üstünde gaýym duran adamlar şolar. Bir serwazy şu wagt bir serwazy Hiç bir zat amuzyş bermän, hiç zat öwretmän tüfeň näcir istifade etmeli? Hem şu duşman gelende öwünde näcir durmaly, näcir kamin urmaly, näme taktik bilen gitmeli? Hiç zat öwretmän ýöne bir meýdana jeňe iberseň şuny, o derwaza ýem öler, öldüriler o. Allah Tagala bize şu dünýä iberýä, şu dünýäde imtihan etýä, synaýa, şu pele syratyň üstünden ýörimekligi öwrenmeden şurin. Şo seziň ymtahanyň. Ymtahan diýeni birdenle meselem seni gelip bir otagyň içine salyp, şo ýerde ymtahan alynmaýar senden. Ymtahan diýeni sen şu ýaşap ýören ýeriňde zendegiňde öwüňden her moşkelike gelýä, öwüňden her bir hoşlygike gelýä sen näme ymtahan etýä şu. Pygamber aleyhissalam aýtýa, Allahy garyp wagtyňyz ýatlaň gulluk ediň, bir baýlyk gelip sizi özüne meşgul etmäkä. Allaha baý wagtyňyz Hudaýy gulluk ediň, bendelik ediň, bir garyplyk gelipdi sizi hemme zatdan goýmaka. Allaha sag wagtyňyz ybadat ediň, bir merizçilik gelipdi seni bir gynçylyga oklamaka. Meriz wagtyňda Hudaýy ýatla, saglyk gelipdi birden Hudaýy ýadyňdan çykarmaka. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şular näme diýip aýtdy bize? Şular aýtdy, eý insanlar, eý musulman, eý ummatym, Sen şuny bil, garyp bol, baý bol, meriz bol, sag bol, garry bol, jowan bol, her halatda sen ymtahanda. Bulaň hemmesi sen ymtahan etmeden çürim. Sure Wal Fejrde aýtýar, bir adama Allah Tagala oňa mal berse, saglyk berse, bu adam aýdar, haý Allah meni sylady, hemme zat berdi maňa diýip aýdar diýip öz ýanyna. Ýöne muny gelip birden garyp etse, meriz etse, Häý, Alla-da meni zelil etdi, har etdi, näjüre boldy bu günüm diýip aýdar diýýär. Bu münýanak däl, beýle düşünmeli däl. Musulmanyň düşünişi beýle bolmaly däl. Baý bol, garyp bol, hemmesi ymtahandan çürin. Pikir etmeli däl, men baý idim, indi Hudaý meni gowy görýän bendesi-muka diýip. Ýa men garyp boldum, Hudaý meni telekge görýän-muka diýip. Ýok. Baý-da bol, garyp-da bol, näme Hudaý seni ymtahan etýär. Sen bir filmde şu wagt. Bir film, bir teatr, Teatryň perdesine çykyp durun, kargerdan gelipdir, saňa nagyş beripdir, birini baý edip goýupdyr, birini garyp edip goýupdyr, birini bir adam öldürýän edip goýupdyr, birini ogry edipdir, birini ölüň nagşyny beripdir, her gaýsyna bir nagş beripdir. Nagyş baýys bolmaýar ki, sen gel meselen o gowy bolsun, o tereke bolsun, ýok. Saňa nagşyň berýär, şu nagşyňy sen dogruja bitir. Öz ýanyňda pikir etmeli, birden men ha, o Garybyň ýerine goýandan meni baýyň ýerine goýan bolsa men nagşym gowrak oýnardym diýip pikir etmelidä. Hä bir adam özüňden baýrak görseň, hä o baýlyk mende bolsady, mende hudaýy adam bolardym diýip pikir etmelidä. Sen Hudaý näme ýerde goýan bolsa, nirde goýan bolsa şo ýerde sen ýerine ýetirmeli bendeligiňi. Hä şuny adam unutmalydä. Allah Taala teklif berýär, kynçylyk berýär, muşkel berýär. Kyn durumlary goýýa öňde hemmesi näme seni imtihan etmeden çürün. Şu wagt bir adam halal rızk kesp etjek bolsa beter kyn işi. Hemmemiz kabul etjek. Şun kafirla bir tarafdan barnama döküpdi ola bir gurrun. Öz musulman doganyn sana rahmetmen bu. Öz musulman doganyn sen gulun kesjek bolupdu. Öz musulman doganyn sen hakkyn yiyecek bolupdu. Şu kynçylyklarda kafirleňde isleýän zady şü ki musulmanla halal ýoldan öe gitjek bolsa bir bombastik etsinle goý biziň goýan haram ýolumyza garşyn gaýtsylla he seni halal ýoldan öe gitjek bolsaň her iş etseň öňüňe geçe şeýtan haram ýoldan gitjek bolsaň ýöne zahirem pişraft etýäň gitýäň o oýran ançanany öýleri salýaň ançanany maşynlary alýaň şü imtihan Gyýmatlaryny jensleriniň ýarysy etýär. Näme diýip? Şu adamlar muşkere giretmesin, alyp bilsin jensleri. Ýarsylary getirýärler, üýşürýärler şu jensleri, goýýarlar şu ýerde, her kim geregini alyp gitsin diýip. Musulman ýöne entek bir zat bahalajak diýip ugrasa, ehtikar etmä durýar, ammaryna batma durýar. Ehtikar islamda haram däl meýle. Islam ehtikary betterin nowy hyýanat diýip aýtmaýan meýle. Öz musulman doganyňa hyýanat etmeklikden aňyrda näme betbagty bar adama? Pes ola Islamyň buýran buýruklaryny bitirip otyla, şoňa görä pişreft edip otyla. Biz Islamyň ters gören, teleke gören işlerini edip otyk, şoňa çenli betbagt bolup otyk. Gumrahyýa garşy gidip, betbagtyýa garşy gidip otyk. Garypçylyga, muşkele garşy gidip otyk. Eger sen ötüp geçijensiň galdyrmasaň, o da galdyrmasa, o da galdyrmasa, Nirde bahaçylyk bolmaly? Nirde bahaçylyk, nirde garyplara şunýalak bir zolum bolmaly? Pes özümiz etjek özümize. Özümiz ha öwünçäk musulmanlyň etegady şitdi. Peygamber aleyhisselamyň sahabalyň näme diýip janyndan geçipdir şola. Ki indiki nesilde asaýyşly ýaşasyn, islam bilen ýaşasynlar. Indiki nesilde hoşbagt bolsun. Ýagny men öleýin, Meň janym arada hiç bolsun, indiki nesiller hoşbagt bolsun diýip edipdirler şo işi. Pygamber aleyhisselam Taýyfa baranda, Taýyfyň adamlary daşladylar Pygamber aleyhisselamy. Ennem janyny ganatyp goýberdiler. Şonda Hazreti Jibril ýolda geldi, eý Resulullah, Allah Taala şu dag bilen şu Taýyfy seň ihtiýaryňda goýdy. Dagy Taýyfyň üstüne ýykaýyn diýseň Allah Taala ijazatyny berýär saňa diýip aýtdy. Pygamber aleyhisselam näme jogap berdi şo ýerde? Eý dostum Jebrail, men bulardan çürim on ýanak bir iş edip biljekkä, bulaň indiki nesilleri musulman nesilde tapylar bulaň içinde, bular dargatmaýly diýip aýtdy Peygamber salam. Ýani men hiç bolaýyn arada indiki nesil hoşbahty ýetsin. Indiki nesille saadaty ýetsin diýip etýä. Biz näme bolup duryk ýöne? Biz näme iş etýäk? Biz aýtjak, Men suwsuzlykdan ölemde soňram, indikilere bir damja suw-da dammasyn. Hem men pagat hoşbagt bolmaly, men saadata etmeli. Men şu azajyk omrumda hoş bolaýyn, indiki nesilde her näme bolsa bolsun. Ýagny hemme zatda dargadyp barýak şeýtdirip. Allah Tagalaň tamamy şu rahmeti bilen biziň ygtyýarymyzda goýan manabelerini hemmesini dargadyp barýak şuň üstünde näme? Her şu tama bilen. Ýaňky Allahyň rahmanlygyny biz şeýtdirip unudypdyrok. Türkmen bir wagtda şu günkin tapsa ertiň gaýgat mertde. Biz şäht görmesekde ata-babalar aýtdy hemmesi biljeşine. Indi näzir bolupdyr türkmen. Ýedi arkasyna çenli ýetjek ýene doýanok şondan. Goýýa gitdi yzyndan-da wah bir haýyr doga etýän bolsatdylar şoň yzyndan. Yzyndan nagadar jeň etýele dawa etýele yzyndan nagadar-da länet iberýele. Atalaryn aý bize deň bölmedi, aý bize beýtdi, bize eýtdi, bize abermedi, şeýtdirip näme? Bu adam öz belasyny satyn alyp otyr bu şeýtdirip. Haram ýoldan kesp edip getirýär, öýünde goýýar. Şeýtdirip de näme özüni bu adam betbagt etýär. Äwel aýdandyr, dünýä bir küre. Ynsanlary Allah Tagala şu küräň içinde getirýär. Eýne bir gylyjy ýasajak ýanak edip kürä salýar seni. Şu küräň içinde sen eger dogruja bir gylyç bolmadan çürin liýagatyň bolsa, şemşir bolmadan çürin liýagatyň bolsa, salymjak bir zat bolup çykýaň. Ýok, eger liýagatyň bolmasa, Eger lyýagatyň bolmasa, onda sen o ýerde ýa erik giderin, ýa döwülerin. Musulman adam hiç wagtda muşkelleň öňünde döwülmeýär. Bir musulman adam lyýagaty bolsa, muşkelleň öňünde hiç wagtda döwülmeýär. Hazreti Hydyr bilen Hazreti Musa aleyhisselam. Bular ikisi ýoldaş bolýarlar. Hazreti Hydyra Hazreti Musa aýtýar, doganym Hydyr, Allatagala meni iberdi seň ýanyňa, saňa ylym beripdir, şu ylmy senden öwren diýip iberdi. Şonda Hazreti Hydyr aýtýar, Bolýa gel ýanyma öwredeýin, ýöne sen cydap bilmeriň diýýär. Seň gören zatlaňa cydap bilmeriň diýýär. Zahyra allanmalygyna, allanmalyadygyny aýtjak bolýar bize. Hazreti Hydyr bilen Hazreti Musa gitdiler. Ýolda bir keşdiýe mindiler. Hazreti Hydyr maksada ýeterlerine soňam keşdini deşdi we agartdy. Keşdini deşdi. Hazreti Musa heýran galdy eden işine. Çün zahyryny görüp dur Hazreti Musa, aňyrsyny görenok. Hazreti Hydyryň görýän zadyny görenok Hazreti Musa. Gürrüň nämişdik? Häzir edame bereýliň, otam aýdaýly. Ondan soňram bir ýere bardylar diýe, Hazreti Hydyr bir oglan tutup öldürip goýberdi diýe. Bir oýnap ýören oglan tutup öldürdi goýberdi diýe. Hazreti Musa heýran galdy diýe, Nähili bolýa sen bir günäsiz oglany bir öldürdiň diýip diýe Hazreti Hyzyra. Hazreti Hyzyr aýtmadymmy çydap bilmerin diýip. Gitdile ewe bir oba bardyla. Obaň adamlaryna aý bize bir iýmit beriň, suw beriň, bir ýatak jaý beriň diýip aýtdyla hiç kim gapysyndan ertmedi bular. Kowdyla goýberdiler. Şonda obanyň bir gyragragynda bir ýere bardy-da, bir typar ýykyljak bolup ýaty. Hezreti Hydyr, Haý, el-aýagyny çermäp-de bu typary bejert diýýär şonda. Tämir et diýýär o typary. Şonda Hezreti Musa aýtdy, Eý, doganym Hydyr, näme bu obanyň adamlary şuňak ýamanlyk etdi. Seň gelip bu typary bejertmegiň näjele bolýar? Şonda Hezreti Hydyr aýtdy, Indi biziň aýryşmaly wagtymyz boldy. Ýöne ýaňky zatlary aýdyp bereýin saňa diýip aýtdy diýýär. Şonda ştasyna aýtjak bolýan bir zat başyňa gelende, telekem-ha diýip pikredama, Hudaýdan algyly bolama. Musibat-bela başyňa gelende Hudaýa şükür etmelidir. Sen arkasyny göreňok. Hazreti Hydyr aýtdy, o keşdi diýdi, bir garyp hanawadaň keşdisidi. Şon bilen öz çöreklerini çykar ýetdiler. Ýöne aňyrrakda bir zalym patyşa batdy. Her keşdi salym bolsa, şony öz alardy, gasp ederdi. Men ony deşdim, o zalym patyşa gelip muny eýe bolamasyn diýip. Şonuň üçin hem deşdim diýip aýtýar. O oglany öldürdim. Ol oglan ulalanda teleke adam bolup, hany wadasyny da betbagt etjekdi. Allah Taala maňa şony bildirdi. Şonuň üçin maňa emr etdi, ony öldür diýdi. Oň ýerine Allah Taala bir gowy oglan, salyhy oglan berjek diýdi oň ýerine. O tufary gördüm men bejerdim tamir etdim. O tufar iki däne ýetimçe oglanyň kytdy. O oglanyň eje-atasy oň eteginde gyzyl gömük gitdi. Şu oglalla ulalyp ýaşy ýetende şony gazyp alsyn diýip. Birden-de ol oglalla ýaşy ýetmäkä tufar ýykylypdy millet ona eýe bolamasyn diýip men ony bejerdim diýýär Hazreti Hydyr. Ýagny sen bir zady telekimka diýip pikir edip otyň, oň aňyrsynda nagadar bir haýyrla bar. Nagadyr haýyrla bar. Men bilmeýän diýipdi ony. Gelipdi. Allahdan algyly bolan boldy. Gurrun beter. Uzaldyp durmaýly. Allah tebaraka we taala Rahmanlygyny bize ýada beri etdi, Rahimligini bize ýada beri etdi. Rahmanlygy ýan kaýşymyz ýanak dünýäde hiç bir mahlugy Sen günä etdiň diýip, oň demini gysmaýa, sen kafir bolduň diýip, ony öldürip goýbermeýä, hemmesine ryzyk berýä, hemmesine nygmat berýä. Hemmesine nygmat berýä. Allahyň rahmatynyň mowredinde gadym kitaplarda bir gürrüň gelýär. O gürrüň şu, hiç bir güni ýok. Hiç bir güni ýok ki, dagly Allahdan ejazat islemesinler, eý bar Hudaýa, Hiç bir güni ýok kişi bendeleň seň nygmatyňdan istifada etmesin we saňa naşükri etmesin. Asman Alladan ejazat diýýär, eý bar Hudaýa, sen bize ejaza ber, şu bendeleň üstüne gaçaýly hemmesini öldüreýli. Hiç bir güni ýok kişi bendeleň seň nygmatyňdan istifada etmesin we saňa naşükri etmesin diýip aýtýarlar. Şonda Allah näme jogap berýär? Duruň diýýär. Siz olary halk edeňizak. Siz olary ýaradaňyzak. Eger siz olary ýaradan bolsaňyz, hiç haýsyňyz bu kepi aýdyp görmersiňiz. O bendelemi men ýaratdym. Meň rahmatyma sygyndy ola. Her haçan meň rahmatyma sygynsala, her haçan meň gapyma ýykylsala, her haçan menden dilesele, uzr islesele, men şo ýerde o bendämi bagyşlaryn. O bendämi öz rahmatyma gark ederin. Siz olary ýaradyňyz hak diýip Allahu tebaraka taala aýtýar. Şeýh Sadi aýtdy, Mahal ast eger ser berin der nehi, ke baz aýad et dest hajat tuhi. Mahal imkany ýok. Sen Hudaýyň gapysyny ýykylyp-da, Allahu tebaraka taala seni hoş howp goýbersin. Hiç imkany ýok. Eger Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, dünýäň Ýagny asman bilen ýeriň arasyny günäh bilen dolduran bolsaň, ýene seň bir Hudaýyň bardyr, rahmaty seň günähiňden kändir. Sen her näçe günäh eden bolsaň, Allahyň gapysyndan gaçma. Allahyň gapysyna ýykyl-da dur. Ahyrky söz bir hoşdar. Bir hoşdar. Allah bize şinjanak nygmat beripdir. On bäş daýga geçende Russiýaň wagtyna bir şahapsen suraty elli dört müň kilometr bir sagatda. Elli dört müň kilometr surat bilen ýany suraty sowutyň sesiň suratynyň kyrk dört barabary bolýar şunýanak surat bilen. Russiýada Orale Junubi diýen bir ýeriň üstünden geçýär. Şu Russiýaň şu akademisi şony sabt etýär. Şo ýerde asmanda muntajir bolýar. Asmanda muntajir bolýar. Şo obaň üstüne gaçmaýar. Ýöne şoň muntajir bolanda şoň zady bilen mowjy bilen gelipdi obaň şişeler zatlar döwülýär. Ýöne şo obaň üstüne gaçmaýar şo. Şo daş şo surat bilen asmandan gelýär. Hiç bir zat öňüne geçip bilenok. Şo zat şu obaň içine gaçan bolsa, ýany şo töwerekde Hümmet ýanak şäher-ä dursun, Gürgen ýanak şäherler dagy dargadyp bilýär. Hemmesini ýer bilen ýeksan edip bilýär. Şony Allatagala şo obaň üstüne gaçyrmaýar. Ýany hiç imkany ýokmy şinjaklap biziň başymyza gelsin. Şu gadar asmandan gaçypdy özüňiz görýändirňiz nasan habarlaryny baryp görseňiz nagadar okýanuslara zatlara gaçyrypdy, boş biýabanlara gaçyrypdy Allatagala. Obalaň üstüne, şäherleň üstüne gaçyrmaýar. Şo Şahapjängiň wezni on ton diýip aýtýar. On ton wezni bar. On ton bir daş bir obaň üstüne gaçsa, näjire bolmaly. Şo obadan tagryban otuz tä elli kilometr deperäkde şo munfejir bolupdyr. Hatda radarla-da şony depeden gelýäkä bilmändirler. Şo obaň üstüne ýetende şonda bilipdirler. Şu wagt tomusyň güni görýänleriňiz, asmandan Boljak takdyrlary, zatlary, şulary bir-birine berýärler. Şonda şeýtanlar o porhalaryň jynlary, şo bir porhanyň ýanyna birentekle git diýerek ki, o küfür diýip aýtdy Peygamber Aleyhisselam porhana gitmekligi. Şo porhalaryň jynlary asmana gitýärler, şony diňlemeden çürin. Hä, o eýelerine habar getirip berjekler, hawa şu seň meriziň şu wagt gelip duranyň aýanda-da falan ittifak düşjek. Onda diýip Peygamber Aleyhisselam Bir däne çyn zat bilen togsan dokuz däne ýalany goşup şeýtirip habar berýär diýýär o jylla. Şeýtirip habar berjek bolýar. Şol-a şu asmana garşyn gidende pereşdeler olara daş belleýär. Şo daşy şolaň yzyna düşüp kowalap gaýtýar. Şo şeýtanlary, şo jyllary ýere garşyn kowýar şony. Gelen ýerine garşyn kowýar. Indi hop o daş bellendi-de, O daş birden adamlaryň başyna gaçsa näme bolar? Allatagala ýeriň daşyna bir laýy ozon diýip, jäh diýip bir zat goýýar. Şo laýy ozon diýeni şo daş geçende şoňa degipdi, ýanýar şo daş. Ýananda yzyndaky ody görýäňiz, şondan geçende şu ýanyp gaýtýan ody şo. Has Allatagala hemme zady bername ýüzüşen edip goýupdyr bizden çürim. Şinýanak rahmat bilen eýne bir ýumurtgany bir daşyň gapdalynda saklaýan ýaly, eýne bir şişäni bir daşyň gapdalynda saklaýan ýaly. Hiç seň şun ýalak bir töweregiň beladan musibatdan doly bolupdy, başyňa hiç wagtda bir belaýy getirenak Allah Tagala. Tagryban ýene bir jarýan 14 ýyl mundan öňünçä ýani miladi ýyldan 2004 miladi biz şişe desamyr Okyanusy Hentde Nuh Rişter bir ýer titredi diýär. habar berýärler. Dokuz Richter bir ýer titreýär okýanusyň içinde, ortasynda. Şo Endoneziýanyň tagryban aşak taraplarynda. Şonda 200 müň nefer ölýär. Şo ittifakda, şo wakada. Ha derýa tsunami bolup gelýär. Tamam şähri dady alýar, insanlary şo ýerde 200 müň neferi öldürýär. Ýa bir Kembri diýen bir ýerde Guatmala diýen keşweriň ýanynda ýer Süýşýe, ýaňky ýanyk ýer çekýe, de ýer süýşýe diýeni, ýer çekýe, toýda ýüz otuz bir nefer ölüp, ýüzlerçe adam mesgut bolýa. Ýani, bela gapdaljygymyzda kämine du. Ýöne Allah nagadar rahmaty bilen şeýtdiripdi biz saklap dur. Şum oretde bir aýe bar, şony okyp bereýin. Bizden şony alaýyn diýdi-de başarýa, bize şoň mugabelini bela getiräýmesi-de başarýa, gaty gitmeli-dä. Etýän işlerimizde pikir etmeli, gaýgy etmeli. Birden Hudaýyň halamaýan işini men edip-de men birden gerefdar bolamaýyn diýip. Geljek dersede inşallah Mäliki Ýewmiddiniň gürrüňinde hesaby-kitap, kyýamat şoň gürrüňlerini aýdyp berjek. Ilähine.